sukunlik nun va tanvinda nechta qoida bor sukunlik nun yoki tanvinda to'rtta qoida bor izhor iqlob idg'om ixfo beshinchi dars ya'ni izhorga o'tamiz izhor nima sukunlik nun yuqorida aytdik harakatsiz nun degan dedik yoki tanvin tanvinni an in un dedik o'sha sukunlik nun va tanvin oltita harfning biriga yo'liqqan vaqtda nunni bildirib o'qish mana misol uchun sukunlik nun yoki tanvin oltita harfdan oldin keladida ana o'sha oldin kelgan paytda keyingi harf mana shu izhor harfi bo'lsa o'sha sukunlik nun yoki tanvindagi nunni izhor qilib ya'ni zohir qilib bildirib o'qiymiz izhor harflari qaysilar deganda izhor harflari hamza ha ayn ha g'oyin xo mana shunday yodlash kerak hamza ha ayn ha g'oyin xo misol sukunlik nun h harfiga yo'liqqanligiga misol mana birinchisi min xovfin min xovfin mana shu yerda minning nasi sukunlik nun xga yo'liqqanligi uchun nini bildirib o'qiymiz min xovfin min xofin demaymiz yoki mih xofin deb kirgizib ketmaymizda aniq nunni bildirib o'qiymiz min xofin deb keyingisi g'ofurun halim bu yerda g'ofurun rdagi tanvin un degan tanvin haga yo'l qo'yapti haga ana o'shaning uchun g'ofurun deb nini bildirib o'qiymiz g'ofurun halim bu yerda g'ofurun halim demaymiz yoki g'ofurun halim yoki g'ofuru halim deb kirgizib ketmaymizda unni aniq bildirib o'qiymiz g'ofurun halim oltinchi dars iqlob qoidasi iqlob harflari bitta b harfi iqlob degani sukunlik nun yoki tanvin sukunlik nunni bildik harakatsiz nun ustida yumaloq yumaloq alomati bor nunga aytiladi va tanvin ya'ni an in un mana shu sukunlik nun yoki an in un tanvinlari mana shu bitta b harfga yo'liqqan vaqtda nunni o'sha nunni misol uchun sukunlik nunni yoki tanvindagi an in un deyapmiz o'sha andagi nni indagi nni undagi nlarini minga almashtirib o'qiymiz demak sukunlik nun yoki tanvin mana shu ba harfiga yo'liqqan vaqtda nunni mimga alishtirib dimog' bilan o'qishga demak iqlob deyilar ekan bunga misol mim badi mana mim badi mana bu nun nga aylanib ketdi mimga mim badi ozgina dimog' bilan o'qiymiz keyingisi ham samiun basir samiun basir samiundagi unning nasi bego'l qaligi uchun samiun basir bo'lib mimga aylanib ketadi keyingi qoida yettinchi dars idg'om qoidasi idg'om nima bir harfni ikkinchi harf ichiga kirgizib o'qishga idg'om deyiladi idg'om necha xil bo'ladi ikki xil g'unnalik va g'unnasiz g'unna nima g'unna bu dimog'dan chiqadigan ovoz dimog'dan g'unnalik harflari nechta to'rtta yam nu yam nu yo mim nun vov harflari demak g'unnalik harflar g'unnasiz harflari ikkita o'rnasiz idg'omning harflari lom va ro harflari sakkizinchi dars g'unnalik va g'unnasiz idg'om g'unnalik idg'om nima sukunlik nun yoki tanvin Tan, sukunlik nunni bildik harakatsiz nun tanvin esa an in un ana o'sha sukunlik nun va tanvinlar yamnu ya, ya'ni yo mim nun vav harflaridan biriga yo'liqqan vaqtda nunni o'sha harflarning ichiga mana shu to'rtta harfning birortasi kelib qolsa shu harfni ichiga nunni kirgizib dimoq bilan o'qishga g'unnalik deyiladi misol min main min main mana shu yerdagi minning ni sukunlik nun endi mni ichiga kirib ketadi sukunlikni mimga yo'liqqanligi uchun mimmain mimmain bu yerda sukunlik nun mimni ichiga kirib m ikkita bo'lib ketyapti keyingisi ham xoyron yaroh aslida xoyron yarohu deb o'qilsada bu yerdagi shu tanvin anning nisi yoga kirib ketiladi o'qilishlik qoidasi خيرا يره bo'ladi خيرا يره bitta xayronning nasi yoga kirib yo ikkita bo'lib ketadi hayroy yarahu lekin bu yerda hayroy deb ozgina ishlab turiladi hayroy yaroh bu darsda ikki misolni ko'rdik ya'ni mimma in bilan hayroy yarohni bu yerda birinchisida sukunlik nun mimga yo'liqyapti ikkinchisida esa tanvin yoga yo'liqyapti demak bir harfni ikkinchi harf ichiga kirgizib o'qilyapti lekin min alohida so'z main alohida so'z hayron alohida so'z yarohu alohida so'z ya'ni ikkita alohida boshqa boshqa so'z birga kelgan paytda bu yerda idg'om qoidasi ijro etilyapti endi bu kitobda yo'q bir qoida borki misol uchun dunyo degan so'z fid dunyo deyiladi ha qur'onda keladi yoki bunyanum marsus deydi bunyanum bunyanda ham sukunlik nun yoga o'qiyapti dunyoda ham sukunlik nun yoga o'qiyapti mana shu yerda dunyo degan so'z bitta so'z bo'lganligi uchun so'zni ichida sukunlik nun yoga yoki boshqa bir o'sha idg'om harfiga yo'liqqan paytda sukunlik nuni u harfni ichiga kirgizilmaydi ya'ni idg'om qilinmaydi nima uchun desa demak u bitta so'zni ichida bo'lgani uchun dunyo degan so'z bitta so'z dun alohida yo alohida so'z emas alohida alohida so'z bo'lganda unda idom qilardik shuning uchun fid dunya deganda nun aniq bildirib izhor qilib o'qiladi yo alohida qilib o'qilaveradi bunyanu marsuz ham bun yanimda ham nunni izhor qilib o'qiladi demak bitta so'zni ichida bo'lganligi uchun g'unnasiz idg'om nima sukunlik nun yoki tanvin ushbu ro va lom harflaridan biriga yo'liqqan vaqtda nunni o'sha harfni ichiga kirgizib g'unnasiz o'qish demak sukunlik nun yoki tanvin tanvinni bildik an in un ana o'sha sukunlik nun va tanvinlar mana shu ro yoki lom harfining birortasiga yo'liqqan vaqtda shu nunni rni ichiga kirgizamiz yoki lni ichiga kirgizamiz bunga misol mir robbihim mir robbihim bu yerda aslida min robbihim bu yerdagi nun roni ichiga kirib ro ikkita bo'lib ketadi mir robbihim keyingisi rizqon lakum aslida rizqon lakum lekin o'qilishda rizqon lakum rizqon lakum deb o'qiladi bunga misol ko'p misol uchun g'ofurun rohim bo'lsa g'ofurur rohim deyiladi unda ham un roga yo'liqqanligi uchun g'ofurur rohim deb o'qiladi to'qqizinchi dars ixfo ixfo nima sukunlik nun yoki tanvin ushbu o'n beshta harfning biriga yo'liqqan vaqtda nunni o'sha harfni chiqadigan joyiga yashirib ozgina dimo bilan o'qish ixfo harflari qaysilar iqbo harflar uch bo'lar ta f jim dal zal za sin shin sod vod to vo fa qof kaf mana bu harflar yuqorida o'tgan izhor iqlob idg'om harflaridan qolgani o'n beshta harf demak ixfo harflariga kirar ekan endi sukunlik nun va tanvin ushbu 15 harfga yo'liqqan vaqtda sukunlik nunni mana bu 15 harfning chiqadigan joyiga mahrajiga shu chiqadigan joyiga yashirib ozgina dimo bilan o'qishga ixfo deyiladi bunga misol min qoblu min qoblu mana shu yerda sukunlik nun qofga yo'liqyapti qofning chiqadigan joyi qof ya'ni tilning eng yuqori qismi bilan to'g'risidagi tanglay ana o'sha qofning chiqadigan joyiga nunni yashirib dimo bilan o'qiladi ozgina dimo bilan misol uchun min qoblu shu yerda sukunlik nunni aytishda tilni tanglayga tekkizmasdan ozgina ya'ni tegishiga ozgina qoladida til tanglayga ana o'shandoq min deb ishlatadi min deb tilni tanglayga yopishtirilmaydida ozgina tekkizmasdan turiladi min qoblu min qoblu keyingi misol aqiron fahabli fahabli ning an degan tanvindagi sukunlik nuni faga yo'qqani uchun fni chiqadigan joyiga yashirib ozgina dumo bilan o'qiladi aqiron fahabli mana bu yuqorida o'tgan izhor iqlob idg'om ixfo harflari qur'onda nihoyatda ko'p keladigan qoidalar shuning uchun puxta yodlab imkon qadar shu qur'onga shu qoidalarni solib e, kichkina suralardan boshlab o'qib buni ko'proq mashq qilishlik kerak